Kontseiloa aipatzeko e, eh, bitzez dago eragile publikoengan eh, eragitea du helburua hizkuntza politika erakinkor bat plantan eh, ezartzeko hau momentu egokia da hitxu etxandi hizkuntza politikari bultzada begi baten emaiteko Mondudarik gabe momentu uh, ezin obea da, zeran uh, Ipar Euskal Herria batean da, Eh, eskuratuko baitu eh, aspaldiko partez eh, instituzio propio bat. Orduan gure ustez elkargo hori baliatzen halko da hizkuntza politika eredugarria bidean jartzeko eta eh, hain zuzen euskarari gutieneko aitortza juridiko baten eskaintzeko Frantziaren beste lurralde batzuetan egin den bezala. Eh, Funtzeskoa baita lege batek edo arau juridiko batek babestea hizkuntza nahi bada bere bizira opena segurtatu. Mm. Elkargo hortan eh, kompetentzien eh, gaia sartuko da, edo eskumenen gaia istantean, Euskararen eh, edo hizkuntzaren kompetentzia hartu behar luke, elkargo hori irabazia da ez? Bai, orduan, kompetentzia hartu beharko luke, uh, hori da eskatutako kompetentzietan, sartzen da, kompetentz fakultatif, uh, iduriz uh, gehiengoak eh, alde uh, eginen du, baina hori baino lehen uh, nik uste uh, ulertu behar da aukera bat dela estatus baten definitzeko. Gauza bat da kompetentzia hartzea, baina lehenik uh, beharko liteke, uh, euskal elkargo horrek beharko luke, bere delibero bidez, uh, bere estatutuetan, uh, aitortza bat egin euskarari. Eta mm. hor baditugu beste adibide batzu, adibidez eh, Korsikan eh, Bimlata bostan, Korsikako asambladak, um, ituna, Korsikeraren ituna um, bozkatu zuen, eta hor eh, aitortza juridiko bat eskainiko, eskainizakon uh, tokiko uh, izkuntzari. Aitortza bat, zer, zer da, zer izaiten alda, Korsikaren, adibidean adibidez? Odan, Kortxikaren uh, kasuan, Eh, egin zuten, uh, bozkatu zuten testu hori uh, eh, legea urratu gabe, legea errespetatuz, aitortuz uh, lehenik uh, kortxikera, um, kortxikako hizkuntza naturala dela, bizitza sozioekonomikoan eta bizitza publikoan, beti frantsesaren ondoan, eta orduan balio bat uh, eskainiz kortxikerari. Hmm. Eta, mm, beraz, hori egiten balima da, estatutuetan zartzen balima da, nunbait ba, ofizialtasun gisako zerbait sorlitaikela, erraiten eh, alda, ba, manera hortan? Ba, hori ditaike eh, helburua, eh, aitortza juridikoa epatzen dugulaik, da babes juridiko bat eskaintzea eh, Euskarari. Hori gabe, beti eh, iten albaita eskuntza politika bat, baina beti eh, eh, gauza batzu laino egoiten dira. Eh, Egan nahi baita erriko etxetan, autetxeak eta teknikariak eh, usu ez dakite zer iten alden, zer ez. Odan, aitortza juridikoak balio du eh, gauzak ofizialtzeko eta argita garbi usteko eh, eh, zer egiten alden. Eta eh, egia da, orai arte usu espero zela lege bat, eh, zinez eh, le, Pariseko lege biltzaretik, eta bon, erraitu nal dugu piskat uh, ez dugula gehiago eh, espero, etortzen alda, noski, beti ongi etorria da, baina uh, zain egon gabe ere, uste dugu uh, eskual elkargo horren uh, sogera aukera dela tokitik eraikitzeko uh, babes juridiko hori. Hori e, iten alda, konstituzioak irekitzen duen esperimentazio bidea baliatuz. Hori, e, jadanik kortxikan ere baliatu, baliatua izan baita. Mm. Manera hortan, onarpen bat balitz, bon, bai eluke elkargoaren bahneko funtzionamendoan, baina urgunago ere joaiten alaike mm, ezagupen horren aplikapena. Eriko etxetan, edo beste egituretan. Mm. Bai, bai, eh, bai eluke eh, eh, ideia litzateke estatus hori, aitortza juridiko hori, lujaldeari lotzea. Eh, lujaldearen uh, printzipioari Beraz, eh, eskual elkargo osoan aplikatuko liteke. Jakinez, hizkuntza politika eskumen partekatua dela, eran nahi baita ez da bakarrik izanen eskual elkargoaren eskumena, izanen da erakunde guzien, artean partekatzen den eskumen bat. Estatua, Kitania, Departamentu Kontseilua, elkargoan oski eta e, eta ordean partekatua baita, erakunde horietaiko batek beharko du hartu gidaritza hori legeak du behaitan. Uh, eh, eta noski, elburua litaike, eh, elkargoak berak hartzea gidaritzen, be, eskuara eh, bere lujalde, lujaldearen baitako hizkuntza baita. Mm Bada zinez, posibilitatea hain urgun joaiteko? Zure ustez, jendartea prezda daulako urratz baten emaiteko? Bai, uste dut hori argi uh, eh, usten dela, uh, adibidez, eh, eskuararen erakunde publikoaren politikak eta txostenak erakusten dute argiki, badela uh, eskuararen inguruan eskaera sozial bat. izan hezkuntzan edo beste argluetan uh, jendeak nahi du. Gauza da orai erakunde publikoak badituztela uh, medioak jarri. Euskal elkargoak ukaren duen gobernantzia, da nas, mas, nas bat ez, baina horreka bat barnekalde kostalde, baina kostalde hartzen bani badugu, aski erdalduna da, ala ere, hau aldetik, eta horrek pizu bat ukaiten aldu, ez direa urrun eh, gai hortatik. Odean, elburua izanen da justuki eh, politika publiko bakar bat eh, definitzia elkargo osorako. Eta gero, odean, elkargo osoak izan uh, kostaldean edo barnekaldean, lujalde oso hartuz, um, definitzen halko da eta obratzen halko da izkuntza politika bat. Gero horrek ez du egan nahi uh, eh, homogenua izan endenik, eran nahi da... Um, Uh, bakotsak ukaiten du zonalde bakotsak bere egitmoa batzu joaiten halko dira fiteago beste batzu uh, polikiago mena beti izanen da zoru komun bat eta uh, gutieneko babes bat hori liteke alburua Euskal Elkargoaren sortzea biurgune bat izan ditaike, hizkuntzak bizi duen gainberaren kontratzeko Euskal Gintzako eragilen arabera, kontseiloako argitzu etxandi gure gomita da asteartego izuntan. Arritxu etxan dizurekin e, eh, segitzen dugu Euskal Elkargoaren sortzea e, lotua da lege bati, not e, eh, legeari, Frantziako Lujalde Antoraketaren legeari, eta hor, berrikuntza bat bada, gu interesatzen gaituena, eskubide kulturalak aipatzen dira lege hortan, e, zer, zer ekartzen du, zer ekartzen du, ba, itzorek, zer ekartzen du e, testuaren zati horrek, eskubide kulturalak aipatzen direlaik. Ordean, ongi ulertu bada, eh, behar da, badirela bi gauza. Gauza bat da hizkuntza politika, eh, erakunde publiko batek bideratzen du. Eta beste gauza bat da, eh, hizkuntza eskubiden errespetua. Adibidez, eh, eskuararen erakunde publikoak badu partaidetza bat eh, ospitalearekin, baiunako ospitalearekin. Orduan, landuko du hizkuntza politika bat, ez du erran nahi, biak, abian bagira ospitalerat, uh, eh, eskoraz eh, hartatuak izanen girela automatikoki. Ondan, bi gauza dira. Eta orduan preseski orai arte eh, frantziak uh, etzuen uh, onartzen uh, izkuntze eskubiderik. Eta notro legeak egia da irekidura tipi bat uh, emait, em, agerian emaiten du uh, bere eunta irugarren artikloan agertzen baita lo respet edo kulturel, kultur eskubidean errespetua. Uh, eta hor, bi gauza eh, bere izten dira, eh, erakunde publiko batek duen gaitasuna eta erantzukizuna. Horrek eran nahi du, adibidez, erriko etxe batek, edo elkargo batek, uh, bere gain hartzen badu ala ez enfin, kultur gaitasuna, Eh, hori uh, bere ganatu ala ez, kasu goziz badu erantzukizun politiko bat. Eta gero uh, definitu beharko eta ezkezer diren kultur eskubideak, odoan hor badan nazioarteko itun bat, eh, friburreko adierazpena, eta hor uh, agertzen da definizioa biziki zabala dela, orduan uh, edaduraz uh, izkuntza eskubideak integratzen ditu, dudare gabe, Ehm, eta gainera notro legeak iten dio uh, referentzia beste eh, itun bati da UNESCOren uh, eh, bimlata bosteko um, kulturan buruzko adierazpena um, eta hor agertzen da ere iz, e, kultura bakotsak eta izkuntza bakotsak duintasun bera duela. Hmm. Hizkuntza hmm. eskubide ideia hori, ez da hainbeste erabiltzen, ipar Euskal Herrian eh, bederen ez da ardura ateratzen dugun eh, hitz bat ere. Eh, hori da beraz, pertsona txari lotua zaion eskubide bat, hmm. biskat, ze, Euskaraz bizi alizaiteko, Esparru mm. publikoan, eh? mm. nola definitzen da? Bai hori da, eh? eskubide bat normalki pertsona bati uh, aplikatzen zaio. Uh, egia da orai arte uh, guti aipatzen zela hori uh, frantzian, ez da, ez da frantziaren uh, kulturan. baina uh, nik uste uh, legeak aitortu ala ez hizkuntza baten ofizialtasuna, norberak uh, ofizialki berez, naturalki uh, baditu eskubide horiak. Ze gauza bada eskubide uh, positiboa, legeak aitortzen duena, beste gauza bada eskubide naturala. Mm. Ah. Mhm. Eh, eta gero bai, egia da pertsonari lotua dela, me posible liteke berba lurralde bati eh, lotzea bere bere asunai egokitzeko, pixka bat uh, kortxikan egina izan den bezala. Mhm. Hor, beraz, uh, ideia mailan gira, ideia edo kasik ideologia mailan ere bai. Um, aipatzen bali, madugu mm, Euskal Gintza, Euskal Elkargo baitan, Euskal gintzak uh, ze leku izan behar luke, elkarte mundua aipatzen da, ba, ikastorak, aeka, e ikatiak, eta beste, beste hainitz, Euskal gintza mugimendu horrek ze leku behar luke kontseiluaren ustez? Odean, uh, eh, eskual gintzak noski berdu bere tokia atseman, me ez bakrik eskual gintzak uh, eh, izkuntza politikaz arduratzen diren erakunde guziak beharko dute beren tokia berriz uh, atseman. Zeren, uh, eh, lujalde reformak eta notre legeak uh, eh, eh, moldatzen ditu eskumenak. Oduan, uh, ostean erranduntan bezala, eskual elkargoa izan beharko da, uh, izkuntza politikaren gidaria, berak definitu beharko du. E, erakunde publikoa, izaiten halko da beste lujalde erakundekin solasteko uh, gunea, eta ere uh, izkuntza politika kudeatzeko eta koordinatzeko ere, eh, gogoan izan behar da, toki hortan uh, eh, adostenalko direla eskumener lotuak diren eh, kontuak, uh, adibidez delegazioak eta transferentziak, betik hortxika adibide gisa Eh, gogoan ukanez. Eta erran duzu bezala, Euskal Gintzak ere bere tokia atseman beharko du. Jakinez, eh, orai arte, eh, nekez atsemaiten zuela bere tokia, beti behar izan du zeharkako bide bat uh, atseman, adibidez garapen kontseilutik. Eta hor, parada izanen da, elkargo hori, zinez, Euskal Gintza ordezkatua izaiteko zuzenean, erran nahi baita elkargoaren Euskara batzordean, uh, zuzenean eragile publikoekin uh, Eh, ba, mai, mai berean uh, jartzeko. Hmm. ez dakit hola ipatzen alden, piskat, duintasun bat edo e, Euskarari eta Euskararen inguruan ibiltzen e, diren guztiak e, emaitea ekar lezake, horrek, bultzada behi horrek. E, bada hor, prestigio eta Euskararen balia garritasunaren e, inguruko bohoka bat, nun ere maiteko? <clears throat> Bai, odian, bat dira bi gauza, lehenik uh, eh, eskual gintzat, uh, gero, uh, bon, eskual iztunak. Iztunak, bai. Uh, eskual, uh, gintzak noski badu uh, zilegitasuna, legitimitatea, uh, egiturak eta hortan toki, toki bat uh, ukaiteko, berak baititu ezagutzen uh, Euskararen beharrak eta uh, Euskaldunen egoera. Eta prestigioa egia da, uh, argi da, orai arte, uh, Euskara eta Frantzesa zirela egoera berean, Eh, hori uh, begibistakoa da, eta uh, eh, izkuntzatikat iztunak ere, eh, eskualdunak eta frantzak ez dira egoera berean soziolinguistikan hori deitzen da diglosia, da belugalde batean bi hizkuntza direlaik eta batak gaina hartzen dulaik, hori uh, da, uh, azpait, diskriminazio bat hizkuntza mailan. Eta beraz bi urgune hori parada izaiten alda, uh, diskriminazio hori gainditzeko eta berriz horreka uh, mm, jartzeko. Mhm. Eh, prestigio horren inguruan, bada adibide bat ere, eh, altsazierarena hor eh, lanaren inguruan, do, lanari uh, da, izkuntza, piskat, ipatzen aldaukuzu altsazieraren mm. adibide hori? Bai, lanari, do, lan munduari uh, lotzen da izkuntza, egan nahi baita, bai, baduan uh, altsazierak prestigio bat edo bederen balio bat, uh, balio praktiko bat, eh, erabiltzen baita lanean. Eta largoita margarren amarkadan eh, pixkat galdu zen uh, izkuntza gaitasuna, altsaziera, eta bere ala langabezia ere goititu zen. Bon, argiki, uh, han mugagandiko uh, lan merkatu hortan, uh, altsaziera behar behar da. Hmm. Eta uh, idealiteke uh, gure elkargoan ere pixkat balio bera um, lortzea, eskorak. Berba mhm. da, bukatuko dugu edo bukatu haitzin eh, zurekin e, eh, argitzu etxandi. Um, esperientzia bat eh, reman duzuena kontseilutik e, lagun alde deitzen da. Hor piskabat nahi izan dituzue bildu adibideak edo e, bai, e, bai adibidezat hartzen aldiren zonbait e, neuhi. Piskat, hortaz xetasunak maiten lauzkiozu lagun alde. Bai, ordean, erran nuke, uh, orai aipatu dugun bezala, Uh, elkargo hori zinez paradadan uh, eh, haintzin pauso hausartak emaiteko hizkuntza politikan, baina uh, eh, seguraski horrek uh, denbora hartuko du, bizpairu urte beharko dira hori guzia plantan jartzeko, eta ideia da uh, lagunalderekin uh, zain egon gabe ere uh, waidanik astea gauzak neurriak hartzen. Eta Lajunalde da, euskat Kontseiluak asmatu duen uh, konzeptu bat, uh, zeren 2008an <clears throat> kontseiluak egin zituen herriko etxeetan eh, hizkuntza politikaren neurketak ebaluatu zituen eh, hogei bat etxeetan. Eta um, orduan lagunalde zer da da herriko etxe fiktibo bat. Uh, ametxetakoa. Ametxetakoa, baina hartzen dituen um, neurriak, ez dira fiktiboak dira egiazki hartuak diren, hartuak izan diren neurriak, uh, hainbat erriko etxetan, batzu maulen, beste batzu itxasun, beste batzuen daian, eta abar. Eta dira, uh, izkuntza politikan neurri hausartenak eta oartzen gira biltzen baditugu neugia osartoriek guziak, be helzen girela hizkuntza politika egoki batera. Beti, bon, noski ez da aski, baina uh, biltzen gira apiskat uh, uh, normalizaziotik. Odean zer dira neurri horiek eh, orokorrean eh, lagunaldeko errikoetxeak badu ordenantza juridiko bat garatua. Zinez bere estatutuetan eh, agertzen da hizkuntza politika definitua du. gero badu Euskara mm, zera, bulego bat, Euskara teknikari eta garatzaileekin. eta Euskara bat zorde bat, nun biltzen diren bai autetxiak, baita ere eskualgintza. Eta uh, zinez baliabideak uh, emaiten dizkio hizkuntza politikari, aurre kontuaren euneko bata... Eh, esleitzen baitio. Eh, eta gero lajunalden dokumentu eta eh, komunikazio guzia elebitan egiten da, uh, eta euskaraz, usu uh, euskara gehiago agerian emanez, justuki diglosia hori lehena aipatzu hori gainditzeko. Uh, eta horoko gean euskarazko eskaintza garatzen da, eskoletan, eskolaz kanpoko aktivitateetan eta saltokietan ere. Ea lagun alde bezarako egiak uh, diren ondoko hilabeteetan, e, etxe handi kontseilukoa e, errepikatuko dugu. Mila gurekin eh, izanik goizuntan, eta bestaldi bat arte. Mila esker zuain.